Ba, gure gaurko kultur talarekin segituko dugu orain eta gaur Ego Lapurdiko denboraldi ederra zintesatuko gara izan ere, gaur abiatu eta igande bitarte e, ego lapurdiko iriguneak kulturaldiaren amargarren denboraldi honetan, ego lapurdiko denboraldi ederra izeneko egitarau bat baitu ere proposatzen. Ostegun hontan izango dugulen itzordu atxaldeko seietan ego lapurdiko iriguneko egoitzan, eta gaur danik eta igande bitarte ego lapurdiko iriguneko amabi herrietan proposamen ezberdinak izanen ditugu. Ba honen inguruan interesatuko gara gaur, pantxikategeriarekin, mintzatu baikara, ego lapurdiko iriguneko, denboraldi ederreko artista zuzendaria dugu berau, eta esplikatu digu, nundik abiatu den, denboraldi ederrunen egiteko ideia. E, Orokorki, Frantziar estatuan, Belle saison et la belle batte, l'andoudou, euh, elle carte et bat, scène d'enfance et d'ailleurs et Sénécoac. Eta euh, el carte hori euh, artista Sedo kultur munduan dabien diendeaz osatua da. Eta bereien kezka zen uh, balorizatzea gaste euh, publiko gaztearekiko egiten zen Adibidez, nimezarako koregrafo bat, uh, bi bisailetan gaude, um, eh, koregrafo gisa, beraz, gehiago arte koregrafikotik, eta um, eh, aldarikatzen dut gazte publikoaren um, lan bereziori. Eta orduan beraien asmoa zen, beraz, balorizatzea lan hori eta erakustea bazela sail hortan, publiko gaztearekiko sail hortan, Ez uh, nolabait uh, minorizatua zen kultura bat, baizik eta zinezko dinamika bat. Beraz lan hainitz egin dute eta ministeritzara joan, eta manifesto txiki bat egina zuten prekonizazio batzuekin, eta prekonizazio hoietatik bat bakarrik atxikia izan da, zen bederen fokus baten egitea uh, sail honi buruz. Ondorioz, uh, diru gehiagorik etzela izanen, baina ja esistitzen ziren dinamikak, edo janeko lan egiten bat zuten uh, eh, sailohtan lurralde batzuek, ba boiek laguntzea. Beraz, irigunea, hemen goa, amabi erri horiek osatzen duten iriguneak kulturako pentsentzia hartu zuelarik 2006an, erabakizuen izuen sail hortan margotzea bere bidea. Eta orduan dinamika hau zegoela eta iduritu zaio bere amagurteak ere ospatzeko, Hor izan zela aukera bat uh, berriz eh, sail uh, honi eta lotzeko dimensio nazionalari. Ondorioz, uh, erabaki da ere, beraz ikas, ikastegi lan egiten duten esparutik pixka bat aldentzea edo paralelo bat hartzea numait, ba itzordu unen eh, proposatzeko. Hala, bada itzorduan hitz, espero ditugu eta hemen, e, nola osatu duzu programa, ze irizpiderekin? Ba, aski simpleki <laughs> naiz eta gero eh, ematen du eh, olako eh, eta bai aste burua izanen da betea. Eh, Baina eh, nahi baduzu lehen eh, mementu batean bildu beraz autetxi eta teknikariekin eh, irigunean eta proposatua izan zaie eh, elkarrekin idaztea dinamika hau. Beraz, Neri tokatu zait olako kuadro baten eh, proposatzea. Eta kuadro horretan eh, nik koregrafo gisa hartu dut nire lana. Harmonizatze mm, bat izan da. Zeta noski, eh, publiko gazteak niretzat evidentea zen ekartzen zuela nunbait publiko helduagoa Eta Agian diotzen alko genukela ere aitatsi eta matxi raino ez, eh, idekitzeko bi esparoiek nola laguntzen duzularik hor bat, izan da dira bizikitikia edo nera beha, ba nola zu heldua kokatzen zaren batez ere publiko gaztearekiko desmartxa orokorra, eh, ni hortan inskribitzen naiz, egiten ditugu sorkuntzak, urte batetik gora, baina soposatuz eta baditut uh, nik pertsonalki elirale mailan lodikroko batekin sekulako hoitzapenak siberuan nun ikusi nuen aur txiki bat, bere aitatsi lagunduta, eta bere aitatxiren lehen esperientziak ziren ere holako uh, emanaldi batekiko, beraz, nor da gaztea <laughs> eh, publikoan, ba, hartzerakoan, emozio mailan hartzerakoan eman bat, denok gira berdinak. Beraz, kuadroa izan da, eh, elkartzea beraz adinea mailan eh, bai gazteak eta ez hain gazteak. Eta gero bazen gauza bat argi ere, ja, siginelarik amabi erriak eta hiriak hor lanean, eh, ideia zen inorez baztertzea. Eta egia da, ba hor, eh, harmonizatzaile gisa, kokatzen zarelarik eh, jendearekiko ezin zira etorri zur, zuretzat ongi edo txarra denarekin, behar duzu lagundu. Beraz, hor ere izan da ba, galderak pausatzea. Uh, zure herriak zenbat uh, eh, it, izkuntza hitz egiten ditu. Uh, adibidez, birriatun uh, bai euskara, bai frantsesa, baina bai e, espainola. Ah, eta orduan jende horrekin eh, zer egin dezakegu. Eta orduan hori ere bihurtu da azkenean kuadro bat hizkuntzena baina baita ere uh, zure herrian baldira artistak edo uh, baldira aukera batzuk ez direnak joratuak izan pertsona batzuekin mm, beraien lana bultzatzeko zer balorizatzen dugu, zer daukagu, baita ere Ba, dugu antzokirik, ez dugu antzokirik, eh, nahi dugu ibili, ez dugu ibili nahi. Eh, adibidez, arbona eta etzen oso gauza polieta gertatu da sieratik nahi zuten elkarrikin ibili eta hori ere lugaldetasun mailan interesatzen zitzaigun bideoiek trukatze, mutualizazio eta elkarrekin egitea. Beraz, izan da kuadroa eraikida ere berez nunbait eh, ba, idazterakoan elkarrekin. Eta azken finean gero berriz itzuli uh, nolabait irigunetako erri eta argazki batekin eta bakoitzari proposatzea haizu gehiago dantzatik diongo zira, gehiago bauri dantza ikusten duzu beti resa dut, baina eh, kantua, musika, antzerkia, arte plastikoa, fotografia eta bideoa eh, dioratzea zegia esan, koregrafo bezala eh, hitz horrek uh, eh, nunbait eh, badu zartasun bat uste dut gure harimetan edo gure buruetan baina um, gaur egun dantzak eta eta gorputz mugikariak esan ba, horako bat daukat uh, arlo ezberdinetatik uh, lantzen ditugu gure iturriak, gure inspirazio iturriak, eta bar. Eta orduan, niretzatzen, uh, eh, eliralen egiten dudan <laughs> lana, baina askoz jende gehiago koordinatzen, eta horregia esan, ez naiz bakarrik ibili ezen, eta giri mm, gunean zegoen kultur zerbitzua ezarri da buru eta belarri eh, bakoitzak bere kompetentziarekin aintzinera zinera jotzeko. Eta orduan, ba, energia hainitz galdetu du, baina eh, oso pozik uh, eta espero dut jendeak gozatuko du. Ez gomendioren bat, eh, bazenuke ematekoa? Ba, nik uste dut, eh, mm, uste dut aurren begiak erabili behar direla uh, proposamenen aintzinan berriz uh, sartzeko. Zenta ikusle gisa uste dut elduei uh, edo zein uh, gauza politaren aintzinan justua balin bada mementua, aurra egoten da olako bola batetan gauza guziak aspiratzen, ez? Eta orduan uste dut, eh, bai, amaturrak diren proiektu hien aintzinean, bai, profesionalak izango diren gauza guzio hien aintzinean, berriz biltzen alba genu aurren entzumen eta eta miresmen hori bizitzarekiko, uste dut, janeko gauza polieta izango zela. Ordan, itzordu guziak eh, pentsatuak dira banan-banan egiten aldira beraz, orako ibilbide bat, asten alda urruñatik, birriaturantz eta gero urruñara, eta bar eta bar, igandean bukatuko dugu gauean endaian, eriska guztiak egiten alditu norbaitek, nahi badu, edo pintxo bat moduan hartu bat, eta eta uste dut pixkat jastatu eskuin egia da badirela ere ibilaldi fisikoak pentsatuak, adibidez, eh, senperekoa bezalakoa, um, igande aratsaldea nun jour de fet, eh, kompainia arituko den, eta gure inguruko pertsonekin bildu dira, eh, ala nola erreka zaintzen duenarekin, eta materia bildut eta olako ekimen ibilaldi bat berezia proposatuko dute, uste dut badirela gauza goxo pila bat, eh, gero da antzukietan diren eh, proposamenak, eh, lupiot de la vil edo, edo iziela endaian, baina baita ere aur gazte-gazteak balin baditu, uh, bitable biribil bat, uh, eh, zerkatuko laul, dituenak laulekun. Bon. Uste dut, eh, dena egin daitekela eta nik, zaila dut zen <laughs> proiektu guzi, saiatu da, izan albezain mami ematen ta. Azkenean mamia ematen duzu asiran, gero hasten da, zen artistekin ere ibili dira proiektu hainintz. Urgunian adibidez, tiri bizkarri bat, sartu da kontaktuan zera eh, koralekin, Alexia Papantxef endaian maleta misteriotsu batzuk prestatzen ditu biztan legoarekin. Zagit, behiratu behar da programa, hola edetortzen zait, eh, arbonata etzen artean izango da train bat um, deskubrituko dituena arte plastiko batzuk. Ba, uste dut, uh, eh, azkainen ere, dena begiratu behar da hor <laughs> biletik, eta egia da den txoa dela, baina dena egin daiteke ere. Mm. <laughs> ba, azken mezunek ingeratzen, bizka. Bai. Kultur alea. Etxaren egin behar izan zuen, teila bat nola. Bapantxik ategiriarekin izan gara orain arte eta ego lapurdiko denboraldi ederraren baitan ikusi izango dugun ikusgarri batean ere jarriko dugu gaurkoan gure begirada, da ostiraluntan atxaldeko bostetan urruñako itxasmendi zinearetoan elirale eta lekaiuzo bas konpainien arteko ba, elkarlamat izango baitugu. Abitabli, biribil izeneko ba, obra ikusgai izanen dugu, eta honen inguruko argibideak bilduko ditugu berala, elirale konpainiako oian endajekin mintzatu baikara. Berauk, Onako setasunak eskaini dizkigu. Beraz, hor, uh, piezatxo honentzat elkartzen gira, beraz, elirale kompainia, eta bordaletik etorri diren uh, beste kompainia bat, lekaiu zovaz, Beraz, hor, eh, zazek uh, ere maiten du pixka bat uh, proiektu hau. Beraz, bai pieza hau, um, ara hor gazte dako da, zinez, uh, emezortzi hilabetetik goiti ikusten alden uh, pieza txo bat. Beraz, hor, ara zazen ideia zen pixka bat uh, mahaina, Uh, biri biladen gauzen inguruan biltzea eta ara, gero emaitza ara da zinez topaketa baten emaitza, hori da, bostegunez lan egin dugu, elgarrekin eta ara ideiatxo horien eh, inguruan, ara izan gira ideien txekatzen, uh, beti buruan ukanki, uh, norendako aregiren prestatzen, egan nahi baitu, ara, emezortzi hilabetetik goitiko haurentzat. Lan zaila, suposatzen dut, erronka handia zuentzako izango zena. E, alere, aipatuko dugu musika, antzerkia eta dantza gustartzen dituzuela, ikuskizun honetan? Bai, hori da. Eh, haiek uh, deiak hartzen duten bere zitasuna, da beraz, zaz eta berekin etorri den antzerkilariak, uh, keinuen hizkuntza menperatzen dutela, uh, bai, keinuen izkuntz frantsesa, espainola ere bai, beraz, uh, ara, manera polit bat da ere hizkuntza ekartzeko gestuen bidez eta hor lotura anitz uh, atxeman dugu, beraz, hizkuntza, keinuekin dantza eta gero ara musika pixka bat ere ekartzen dugu, baina hori dena esti-estiki azkenean oartzen gira be, bat, auk batzuentzat behar bada lehen aldia delako trikititsa bat ikosiko dutela edo entzun, hortako aski delikatuki ara, ere man behar da, afera. Eta laburra ere, goita bos minutuko ez, emanaldi bat prestatu baituzu justuki tikei begirari baitzarete. Ba, ba, ba biztan da ezin gira lantzatu, saiako beho geita minutuetara, zentadeia, ara, o geita minutu txoiek uh, eh, dituzte konzentraturik, uh, pozik izan gira. Bailirale ilirale kompainiako jan endajen adirazpen hauekin geratzen gara, eta esan dakoa, hostira lontan, urruñako itxas mendi zinegelan ikusi izango dugu atxaldeko bostetan, larun batean berriz arbonan izanen dira, denen etxean, eta igandean ere ikusi izango dugu obra azkaineko jauregi ingelan. Eta bururatzeko, ego lapurdiko denboraldi ederraren baitan, aipatuko dugu ere, besteak beste, bi Bilizio taldea zuzenian entzuna izango dugula, larun batuntan, e, getarin, izango baita irukotea, pilota plazan, arratseko zazpietatik goitik.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 tit Pauso sustenak esperientzia txaren etetatik Etxeko sabaian ez da falta izarrik Gauza batzuk argi dira ez da erran beharrik Jakin nahi nuke zergatik egiten dugun Irri elkarrekin eta negar bakarrik Dolua ez da inoiz erraza horatzen Joanako horatzen maitea gogoratzen Naizainitzek pentsatu hasi naizela zoratzen Minak erakutsi dit poza baloratzen Sinesten ez nuena sentitu nuen barda handu dudan karga aritzeko behar ba Baina ez naiz epaik eta antzutan erori Guzia dakien hori ignorante bat da Handi uste zantzua ikusi bi eta askori Iotenak zure pentsamendua ez da ongi Atoz defenda zazu zeure arrazoi hori Erantzuna bat edobi Ai orai ez dute eus espero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 bide berrienak Zango Errenetatik etatik Pauso zuzenak Esperientzia txaren etatik Bauz izan da entzule, gaurkoak eman duen guztia. Nire aldetik, besterik ez, bihar arte ongizan, aio. zentzua da transmisia. Eta transmisia gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kiberetik doanak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hartatik jasine, errekaga ibitik ez!